الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Katika dakika hizi chache zilizopita tayari ndugu yetu Sultan ameshakuwa mume halali wa dada yetu Allah awahifadhi wawili hawa na awabariki na awajalie kheri katika ndoa yao waruzuku kizazi chema kizazi ambacho kitakuwa kina wa kike na wa kiume ambao watahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi katika fursa hii fupi ambayo tumepewa na uongozi wa Masjid Al-Khalili hapa Magomeni Dar es Salaam tuna moja au mawili ya kumwambia ndugu yetu Sultan kwa mazingira haya ya ibada ambayo ameyakamilisha nusu ya dini kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam lakini rasul alayhi salatu wassalam kwa ukubwa wa hili jukumu alitenga maneno katika hutuba yake ya kuwaga alitenga maneno mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika khutba ya haji inayoitwa hajjatul wadaa katika fakarati ambazo ameziweka kwenye khutba yake ile ni kuwahusia wanaume juu ya wanawake hakuwasahau wanandoa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwa umuhimu wa jukumu la ndoa na dhima na masulia yaliyopo leo hii masulia na dhima yametoka kutoka kwa wali wake huyu, yamehamia kwa ndugu yetu sultan Wataulizwa mawali wake kutoka baligh yake mpaka leo na kuanzia leo mpaka hatima yake akiwa katika mikono ya ndugu yetu Sultan, masulia yatabaki kwa Sultan. kwa hiyo tuna kila sababu kumkumbusha na kumnasihi ndugu yetu bwana harusi na kumwambia fakra ya maneno aliyoyaweka mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika khutba ya kuaga ittaqullaha fi nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah wastahalaltum furujahunna bi kalimati llah hiki ni kipande cha hadithi aliyoitaja alimamu Abu Daud na alimamu An-Nasa'i katika Al-Kubra pamoja na alimamu Ibn Khuzaima hadithi ya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma ittaqullaha fi nisa'i kipande cha maneno ya hutuba ya mtukufu mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anaambiwa sultan tunaambiwa sisi ambao tayari tulishaoa wanaambiwa wale ambao kwamba wapo katika mchakato wa kuliendea hilo watakapoingia risala hii ni khalida ila yaumil qiyama mcheni Allah fi nisai juu ya wanawake kwa maana wake zenu mliowaoa فإنكم أخذتموهن بأمانة الله mmewachukua hawa kutoka katika mikono ya mawalii wao kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala biahdihi wa bimithaqi wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha na wakachukua wanawake mliowaoa kupitia mawali wao waliowaozesha kutoka kwenu maagano magumu kabisa makubwa kabisa yenye hatari kabisa maagano ya kubebeshwa dhima kwa mcheni Allah kwa hawa wanawake kuweni nyinyi ni sababu ya kheri za wanawake kuweni nyinyi ni sababu na njia sahali ya wao kuipata radhi ya Allah kuzipata pepo za Allah na daraja zake mcheni Allah kwa wanawake kwa hilo mmewachukua kwa amana ya Allah na mkahalalikiwa na tupu zao bikalimatillah kwa neno la Allah ahlul ilmi shurahul hadith wanasema alijab walqabul hii ambayo tulisikia ikatamkwa hapa imemhalalishia utupu ambao kabla ya hapo ulikuwa ni haramu kwake yeye leo ni halali kwa sababu ya neno la Allah la al-ijab wal-qabul au mehalalikiwa na wanawake kwa neno la Allah la la ilaha illa Allah sababu haozeshwi binti wa Kiislamu mwanamme kafir mwanamme kafir haramu kumwoa binti wa Kiislamu uharamu wa moja kwa moja lakini alipokuwa huyu ni muislamu na binti ni muislamu amekuwa ni kifani chake akaozeshwa kwa kalima aliyokuwa nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake alayhi salatu wassalam anawakumbusha wauaji amana ya mabinti za watu tuliokabidhiwa mabinti za watu dada za watu mama za watu mlioozeshwa yeye amehusia na akatutaka na sisi kadhalika tuhusiane mara kwa mara tuhusiane juu ya kukaa na wanawake hili amelitaka mtume Muhammad alayhi salatu wasallam mbali ya kwamba ametuhusia yeye katika hija ya kutuaga lakini kadhalika ametutaka sisi tuhusiane kuhusiana na wanawake mara kwa mara tupitishiane nasiha hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara anayemwamini Allah na siku ya mwisho asimuudhi jirani yake kisha akasema wastausu bin nisai khaira istausu bin nisai khaira ay tawasaw fima bainakum usianeni nyinyi wanaume nyinyi kwa nyinyi usianeni kuwatendea kheri wanawake usianeni juu ya wanawake ambianeni juu ya wanawake peaneni nasaha juu ya wanawake mliwaze mwenzako juu ya mkewe anayemkera na kumtaadisha istausu bin nisa'i khaira kwa nini ya rasulullah fa innahunna khuliqna min dhila'in wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira haya maneno ya mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam usianeni khairi juu ya wanawake kisha akatubainishia madhaifu yao tunayoyaona yametokamana na asli ya umbile lao wameumbwa kutokamana na ubavu na hakika kilichopinda zaidi katika huo ubavu wa inna awaja shay'in fi dhilai na kilichopinda mno wa huwa ubavu dhilai ni ubavu ubavu ni mwanamke wa inna a'waja shay'in fi dhilai a'lahu ni kile kiungo chake cha juu ulimi wake hiki ndicho kilichopinda mno kwa mwanamke kwa hiyo ukitaka kumnyoosha mwanamke huyu ukataka awe amekamilika katika kila idara awe yuko timamu katika kila sekta utamvunja na mwisho itakatika ile kamba eh, ya, e, e, e, wanandoa haitokuwepo sababu unataka kitu mustahili unataka kitu kwa mwanamke kisichowezekana kwamba wamtaka mwanamke aliyekamili katika kila idara kamula min arrijali kathir walam yakmul min an illa arba'a waliokamilika katika wanaume ni wengi lakini katika wanawake ni wanawake wanne aliwataja mtume Muhammad alayhi salatu wasallam kwa hiyo wewe unataka muhali lakini wanawake tunaishi nao naam kwa kujua kwamba kuna baadhi ya mambo wako nayo wana madhaifu haya kuna ambayo yanavumilika vumilia juu ya hili si, si shida muda wa kuwa hajavuka mipaka ya Allah hajaharibu dini yale ambayo kwamba ni maslahi yako wewe kama wewe unaweza ukayafumbia macho mengine usifumbie macho kwenye dini ya Allah usifumbe macho kwenye sharia ya Allah lakini kwenye zile haki zako kama hakuzitenda kiukamilifu huo ndio ukamilifu wake mwanamke hilo ndio umbile lake mwanamke usianeni ya kheri juu ya wanawake haya ni maumbile yao bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amepata changamoto kutoka kwa mama zetu za hapa na pale yako aliyokuwa akiyasimamia na yako aliyokuwa akiyapuuza anasema Allah subhanahu wa ta'ala واذا صر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير محل الشاهد واعرض عن بعض alimjulisha baadhi ya mambo kwamba wewe nilikupa siri mbona umesema hivi ulisema hivi umesema na hivi lakini mengine mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakumtajia wala hakumsimulia Allah anasema wa a'rada an ba'd, akayapuuzia mengine hakuyasema. Wakasema mastaqsa karimu karimun qat, mastaqsa karimun qat, kwa maana baadhi ya mambo mtu karimu ana uwezo wa kuyasamehe muda wa kuwa hajaharibu dini, haki zake tu chache hazikutendwa na mwanamke eh, anasamehe. Kwa hivi ndio tunavyomwambia ndugu yetu Sultan kwamba wanawake hawa wana mambo mengi, wanawake wana mapungufu wanawake hawa ni wenzetu wanawake ni mama zetu wameumbwa kutokamana na ubavu ubavu umepinda ukitaka kuunyoosha utauvunja na ukitaka usiunyooshe utaendelea kuwa umepinda fadariha taish biha tumenasema anasema mfanyie almudara mfanyie almudara utaweza kuishi naye darihim ma dumta fi darihim ardhihim ma dumta fi ardhihim ishi naye kwa almudara mnaona baadhi ya mambo unafumba macho kana kwamba hujaona eh, unamwambia haya unamchekesha kwa hivi hivi ndivyo utaishi nao hawa wanawake usitake kwenye kila haki yako awe amesimamia kikamilifu hilo jambo haliwezekani halipo halipo lingekuwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam lakini kapatwa na yaliyompata kupitia mama zetu kwetu sisi ilikuwa ni funzo na ibra eh, yale yaliyomfika rasul mpaka aliwatenga baadhi ya wake zake mwezi mzima au miezi mitatu aliwatenga mpaka akaulizwa na kina Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu atallaqta umewaacha ya Rasulullah akasema hapana sijawaacha lakini tayari zinavuma habari kwamba amewaacha Allah akateremsha aya kuwafunza adabu waislamu wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا kwamba ukipata habari e, usiseme tu rejea kutaka ufumbuzi wake na ukweli wake kwa waliporejea kwa mtume Muhammad alayhi wasallam wakapata yakini ya mambo aliwatenga tu kutokana na yale waliokuwa wakimfanyia mtume Muhammad alayhi wasallam يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة fa inna allaha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran adhima sababu ya kushuka hizi aya wamemtaka ziada ya nafaka Mtume Muhammad alayhi wasallam ambayo haipo katika uwezo wake haipo katika uwezo wake akamwambia nenda kamshauri baba yako nenda kamshauri almuhim Allah kateremsha hii aya kumwambia rasul awaambie kama mnataka mnamtaka Allah na mtume wake bakini kama mnataka dunia na mapambo yake jooni nikupeni talak jooni nikupeni mtakachokitaka kisha nikuacheni kwa nini wamemtaka zaidi ya nafaka anayoweza mtume Muhammad alayhi salatu wassalam tukiwa mtu auridhii kwa kile unachokipata kwa mume wako anajitahidi anatoka anakwenda anatarazak lakini mruzukuji ni Allah subhanahu wa ta'ala mpangiliaji ni Allah subhanahu wa ta'ala wako ambao kwamba wanatanulia riziki na wako ambao kwamba anawakunjia katika riziki yeye subhanahu wa ta'ala anafanya hayo kwa hikma zilizokuwa za juu kabisa kul falillahi alhujjatul baligha falau shaa lahadakum ajma'in haya tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna وصفاته sifatihi أن يبارك فيه وأن يبارك فيها وأن يبارك فيهما ويجمع بينهما في الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله